Tresna kolektibo bat izanen da oraindik goiti departamentuko ADT Turismo Agentzia, turismoaren kompetentzia duten aktore publiko guziak piltzea lortu du horretarako. Agentziak zerbitzuak proposatuko ditu bai profesionalei, bai erri guzieri, Max brison ADTaren presidenteak erraiten digun bezala. L'ADT est au service des professionnels du Pays Basque et de la communauté d'agglomération Pays Basque pour aider à structurer davantage l'offre touristique pour étudier les marchés, pour essayer de voir comment ils évoluent, pour que nos entreprises soient plus visibles euh, sur les réseaux sociaux. Kolektibitateak implikatzeko Euskal Irigone elkargoak ere parte hartuko du ADT agentziaren baitan, Daniel Olzomendi unen presidente ordea bilakatu baita. Bitarteko egoera batean girela azpimagatu dute turismoaren aldetik, Euskal Irigune elkargoak ezpaitu oraino osoki konpetentzia kompetentzia bere gain hartua, hortarako departamentuko agentzi horrek, pasea mod campagne kampaina berritza biatuko du Parisen udaberri untan, Euskaldearen promozioa egiteko, nabartura batekin aldiuntan. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on est plutôt à saturation au mois d'août, pendant la haute saison, et donc ce que nous allons essayer de développer dans ces campagnes au printemps prochain, c'est passer tout de suite en mode basque, de manière à essayer de vendre davantage des courts séjours en début